برنامه های باری دوام دیگه ایوار باش گهدارین دلال و عزیز ایوارا و باش به خوش به گش به از پیشکشوانا و نسرین کارا یلان و حوالا من نورسنا در هنر می تکنیکی براک özdemir به برنامه کیف خوشیه به برنامه رونا هیا ایواری قدر ساعت و نیوه که میل گل وبن اون چی بکن دنگی رادیو خو و بکن جبر کو مکلامین گل که خوش با خستی ریزی و گاوی به کلام که جوش دست بکن کی تسر رادیو ما هوزان آیتاش دبیجه اصلی خان